Bo, nahi bauzu Bernadet, haute eskundeak eta biperra ipatuko ditut. Be, hori intzin eh, gauza eh, importantagoak. xa, edo Siu delakoak ipar Amerikako jatorrizko etnietako bateko kideak, Ameriketako indioak nahi bauzue, ekintzak egiten ari dira eta frantses bankuetan egin dituzte dola zomait Dakota Access Pipeline ere aurka borroka bat zera maiten dute azken garaietan bertako biztanleek. Standik Rock eko bost aktivistek Europantzea hainbat ekintza eginen dituzte. izte berdin, Obamaren gobernatze bukaeran istilu bortitzak izan ziren poliziarekin eta azkenean proiektua pausan eman zuen Obamak. Eh, bon, finizien, abian zen, eh, hola lasaitzeko giroa, Trumpek aldiz berriz abian eman duena. Pentsa, nola gelitu olako proiektu suntsitzaile bat, bankuek dutelarik eramaiten, Bai. Societe General eta BNP Paribas bankoen kontrako ekintzak egin dituzte beraz Parisen maiatzaren hogeita bian banku klimatizidioak bezala aurkezten dituzte. Eta hortako egun hortan hodi ahundi batekin sartu ziren bankuan, amabos bat ekintzaile. Amar bat minutu iraundu ekintzak, eh, deus gehiago, eta gutun bat eman dute diruztatzen dituzten proiektuek lurrak eta populoak suntzitzen dituztelako. Hemen Texasen Rio Granden den proiektu bati begira atentzioak hartzeko bereziki. Nire populua hiltzen duzue, genozidio baten komplizezizte, gelditu behar zarete olako proiektuetan dirua emaiten. Hori horiek atzen du, Amerindiarrak, eta karrizo, komekrudo, tribuko burua denak ere. Ordena. Frantses Banku guziak Dakota Pipeline polemikatxoren parte direla azpimarratzen dute dakotako pipeline hori instalatzen ari dira. Gasa jariotzeko, bertako biztanleak ez direlarik ados eta indioen erreserbak suntzitzen dituenak. Bo, eh? Europarrak iritsi baino lehen siuksak horretzizte lugalde zabal baten jabe zirenak dira, eh? Haien jatorrizko eh, erria funtsiana. Stand Up With Standing Rock hau da militante hauek abiatu duten bira Europan zehar bankuz banku ibiliko dira proiektu hauek dirustatzen gelditu daitezen bankuak. Kura jaberko. Eta uteskundeak bai, gandean, alainan. Eta e EH baik, makila emaiten du, eh? bere burua jotzeko, barkatu frantses esera hau, baina, bon, txioa, ere, hor da, Eta ala da, eh? irudiarekin asgiten, Twitteren, eman dutena egun. Bakizue, Afitzauriak eh, zuen burua sartzen duzue zilo batean eta argazkia hartuta pertsonai bat bilakatzen ahal ziste. Ba hemen hori da gertatu eta behitzuriz ezpeletako merkatuan hori bazen opzioetan karrikan. Peio etxeberian txartek biperaren puntan sartu du bere burua. Eta mezua hogeinean, goizuntan ezpeletako merkatuan, ekainaren amekan, biper batentzat bozkatzekotan hautatu ona. Bo, irudia zergatik ez, eh, umorea, humorea, kampaina batean, eh, kom-kom, martxanda. Baina mezuak zer eran aiote du biper batentzat bozkatzekotan hautatu ona. Bako txakulertuko du berea, txalo ala ere, hausardiaren eh, zat. putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, Eta hauteskunde hauei begira ere, Le Monde egunkariko le dekoder taldeak ikerketa interesgarri bat ere eh, proposatzen du. Parekidetasuna, emazte gizon artean autagaietan. Aztertu dute, uh, eh, bainan nola hautatu dituzten azkenean hautagaiak lujaldeka. Irabazte xantzen arabera bakotsak zerrendaburua emazte bat ala gizon bat emaiten zuen aztertu dute, eh, kalkuluak egin dituzte, eta sunetan ez nahi sartuko orain, atseman gozi erreski interneten. Emaitzen arabera behintzat agertzen dena da Frantziako presidenzialen arabera alderdi batek irabazidularik gune hortan gizon bat lehen esten duela, eta emazte bat ez delarik irabazteko xantzarik. Edo arriskurik, eh, erran behar nuke. Haien kalkuluen arabera, alderdi batek txarrak egin dituen gune batean, kasuen euneko irurogeita laua emazteak direla diputatu izaiteko autagaiak. Eta eskualde oberenetan aldiz, euneko hogeita malau dira bakarrik emazteak. Normalki gizon eta emazte horeka txiki behar dute alderdiek. Le Republikenek jadanik badaki, eh? Ukanen du bere isuna, benen futitzen da, pentsu dut, bakarrik euneko hogeita mairua baititu emazteak autagaietan. Eta ikusirik nola kalkulatuak diren Autagaitza bakoitzan lugaldeka, Frantziako legebiltzarean oreka mm, gaizki abiatzen da iduriz. Horiek errarik, musika pausaino bat, mursegorekin segitzen dugu. Mursegok disko berria edo hain zin jastabat behintzat proposatzen du sarean. Uh, eh, euneko eun oion deituko da disko hau, lan berezia izango da, musikariaren ibilbideuntan, eh, hemen badok puntu idazten duen bezala, oiongo erritarekin eta erritaren egindako diskoa baita. Elkarbizitza sustatu eta eta zurrumurroak usatzeko helburuarekin bideutxekin batera aterako da diskoa, laster uh, sarean entzuten alko dena eta onotik eh, eskuetan edukitzen alko dena, hemen beraz murxego eta oiongo erria kantu hau entzutea proposatzen dautziet. maitea tala al badru ah, ala deitzen da kantu hau mursego eren um, kantu berria baina hemen mursego eta oiongo erria, eh, ez da bakarrik entzuten duzuen bezala, eh, morsego katera duen, eh, edo, aterako duen disko berria, euneko eun oion deitzen da, eta eh, be, oion da jainitzek parte hartu dute hemen, eta emazte musulman jatorri musulmana duten aurrak, erriko abez batza, musika eskolako irakasle eta ikasleak, aururoak bertsolariak gaztea asamblada, da, e-martxa, edo e barkatu rock taldea. Ordan Eh, itxuiten dugu, zer emango duen disko osoa, murxego bakarlari lanetan ezagutzen genuen, bere instrumentuekin dena berak bakarrik egiten, eta hemen badirudi, ebe, eh, ez dela bakarrik egongo, baizik eta amarnaka, amarnaka pertsonez inguraturik, proiektu osoa, beraz, laster, osoki entzuteko parada izango da, e, bide utxen, bidez. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, Musikaz zariko gira ere laster eh, bainan lehenik uh, Euskaraz, gazteleraz, galdera hundia. Uh, eh, gazteleraz azkarago titulu honekin, uh, du titulu, ba, artikulu bat, uh, egun zuzeu eh, uh, eh, webgunean atxemaiten delna eta bideo bat eh, bereziki atxebildu lege biltzarekoek partekatzen duten bideo bat eta hor hasten da beraz uh, da edo apiatzen aliteike eztabai da berriz ere naiz eta usu zuten diren hitzak diren hemen be, denek Frantsesez edo espainolez egiten bagenu, simpleago litaikela. Zenta, be, Euskaraz, eh, mintzo balin badira batzu, itzulpena egin behar da, eta komplikatua da, eta bar, eta bar. Hau da, beraz, Alexia Castelo, eh, PSEko leke biltzarkideak, sozialistak, agerian emaiten duena, hemen, entzun, beraz, biztana espainolez, erraiten du. Hop, goazen. Eh, sabéis que tenemos que utilizar también sistema eh, de traducción, porque Helen me imagina que nos va a hacer la, exposición en francés. Entonces, si utilizáis el euskera, en vuestra intervención tendría que haber una doble traducción, si tendría que pasarse primero por traducción de euskera para que la traductora luego hiciera eh, la, traducción al francés. Entonces os pediría, en la medida de lo posible, si podéis, que utilizásemos una única traducción para que sea un poco más rápida, más allá de, Eh? Hala, hori da, eh? fiteago joiteko, eh? bo, zentzuzkoa, eh? funtsian, piskat, hori agertzen da gainera berak jaiteko maneran, zentzuzkoena da, eh? denak uh, eh, ez eginez gero, simpleago da berari itzulpena ere egiteko ondotik, eh? hola, ez dira, marmila, itzulpen egin behar. E, ba ez, ez da hola martxan, e, zira, Alexia Castelo. <laughs> Euskara itzultzearena garrantzitsua da, Euskara delarik zure hizkuntza ba bai Euskaraz nahi duzu ere itzulpena egina izan daitezen, ez da bakarrik kakingarri egira, egiteko, eta atzo justuki entzuten ginuen uh, dantzariak John Maiak erraiten zuena, e, dantzatzen duen egia ez da inoiz hilko bai, baina eh, Euskaraz ari barin bada, hobe eta justuki Euskaraz ari zanez gero eh, bizitzen, segitzen ahalko du. Beste uh, irudi bat aldiz gaur ere kusio duguna sarean EH Bilduk partekatu diena hau ere, baina uh, laukizko EH Bilduk, hau bizkaiako erripat, noski, eta uh, argazki bat, ordean aski argigarria, uste dut uh, gehi gehienok eh, eta um, gehienok bai badaki nola egina den bat ze koloro den bon hori aski simple da zuri gorri eta berde uh, eh, bairan eh, bon marra bainitz badira eh, ikurrina batean kurutze bat beste kurutze bat gainetik gorriak gibelean edo alderantzi zer da deia uh, ba, laukizen hor uh, eh, eriko etxea trompatu da. Hau da argazkia partekatzen eh, duena, eh, masta honetan agertzen den bandera, ez ezta da ikurina bat, ikurina izan behar zuen zerbait, baina uh, marrak arrund gaizki emanak dira, zeila da, horrela irratian esplikatzea, baina uh, dirudienez uh, be erriko etxan den eh, ea jotak du ikurina faltsuri instalatu bere ba-, mastan, geroztik aldatua izan dena eta onbat uh, eman duena. Baina, bo, aski irringarri eta irringarri ere berden boran olakoak gertatzea Euskal uh, eta sustut uh, erriko Euskal eta etxeetan. Dann bist du der Boots, Uts, Hitz. Itz eta putz. dut ere, e, baliatzen baduzie Spotify e, gunea musika streamingean entzuteko e, gune hori. Uh, ehz bere playlista, beraz, bere uh, musika zerrenda sortu du. Uh, festivalean ikusten alko dituzien taldeak jadanik. Aintzin jastan deskubritzeko parada baduzie Spotifyren bidez. Bon, nik ez dut Spotify saltuko orain tendentzia iraultzaile bat baita eta hori ikusi baitut egun slow listening delakoa. Zagutzen ote duzie slow listening, ordan inglesa dakizuen entzat. Simple da, poliki entzutearena poliki demorartuz. Iraultzailea, bai, hori da ideia, album bat osoki entzutea. Hau iraultza ez, noiztik ez duzu entzun disko bat osoki esperientzia harri bat lagunekin, ala familian partekatzen alduzena musika disko bat osokien zutea. Eta bai, San Franciscoko hipsterak hortan ari dira orain iduriz. Tendentzia gaur egun streaming, webguneekin, kantuna asketak, e, eh, MP2, masina hoiekilan, edo inoiz isiltzen ez den musika entzuten erarik nork entzuten du disko bat osoki, atentzio osoarekin gainera. Kokuning esperientziaren bila ari diren hipster ultrakonektatuak deskonektatzen deitzen dira cool izaiteko eta hori ondotik partekatzen dute haien Instagram kontuan biztanera. Fini da jogaren moda orain ordu tartean hartu behar dira edo ordu tarteak hartu behar dira la shaiki entzuteko musika. Disko bat bere oso tasunean. Zeidea ez? Ba bai, bai, pitsia da. Artikulu faltsu bat da, E, partekatzen daut dana hemen uh, irratian. El aldizkariak aldiz, frantses uh, aldizkariak, egia zuela uste zuen glups. Naiz eta ideia ez den txarra, eh, azkenean. Benan berdin edabideek ere slow journalism pixka bat egiten bagenu. Hain eta zelari naiz. Ez litzateke gaizki, eh? Denbora hartu kazetaritza egiteko. Amets bat, ez dizan xiko kantuza. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta eta putz. Aipatu nautzien, uh, joan aski udako kantua, udako kantua, gorila, diskaetxeak eh, egiten baitu, lehiak eta bat urtero, azken urte hauetan, eta uh, eh, antzitut nua leitzen den, me ez duela balio erripikatzia. beste udako kantu bat iduitu zait, uh, hau izaiten nahal zela, ispilu beta deitzen da, orduan uh, eguzkiko beta hori ere moda ondibat da, bon, eguzkia delarik egia da praktikoa dela, benen batzuek gauetan ere, ere maiten dituzte. Eta eh, bada ispilu betaurrekoak bakizue, miraila betaurrekoak sartzen dituzie eta be, parekoak zer ikusten du, beti bere burua ikusten du, zuek begietan soite garakoan ikusten duzie. korikura talde originalak, ebe kantu original bat proposatzen du, ispilu betaurrekoak hemen entzun ba, Entzun! Euskitako betaurreko bila, optikara juntzinen, Klasikoak erosi naizen itxun, baino ez omen zeuden Nik errez hauki jun baino zuk modan egon naizen dun Talosonak bezelako urdin batzu erosi zen itxun Izti ilu zeizango den Famoso kadar cada jarri harries txikitik ere jarriko de Guk ni ikusten hau ni ez ikusten Ni bertan ikusten hau, izpilu ikusi alai Izpilu ikusi alai Hemen diken urte batzuta, oaingo argazkik Ikusita, sekulako lotxak pasatuko dekin. Bota izek zakarrantzira, da erosizek ulamentuzkoak, beste laire eta aurreko da begira kenduko dibotea. Iztinu, eta aurreko, taurrena zeizango de. Tatuajen modakutre horretan, baita erorintzen. Eta tatuaje tribaloiek doaz motordo bihurtzen Doaz motordo bihurtzen Doaz motordo bihurtzen Ispilu beta aurrekoak eh, miraila egiten duten eh, beta horiek eguzkikoak eh, kaukurikurak bere kantu baten titulu batean sartu ditu, simpleki eta simpleki ere esplikatu. Kaukurikura, jadanik aipatunen hitz mankizunean ez paduzi oraindik itzuli bat interneten horren ikusteko balio du euskal kulturaren parte bait dela, gaiten albaitugu gaur egun, bimilat eta ez du aspaldi hasi ziren 2008 bostean hasi ziren eh, YouTubeen eh, bideoak eta kantuak sortzen, aldi bideo bat baita kantuarekin batera hor adibidez ispilu betaurikoak ikusten alditu zuen, eta hitzak azpian idatziak dira uh, be Napoleoni buruzko tripako mina kantua adibidez edo kolokon ere kalakan taldea gogoan hartuik kaukorikura uh, ez pausia balio du, itzulino bat egitea horren ezagutzeko Itz eta putze laster gure gomit eta uh, eh, Evelin Mainaget izango da, gai ez ahunt aldatzen dugu, goizuntan prentsa horreko bat egin baitute Larzabalen autetxi eta xaskako ordezkariek, baita burasuek ere, Larzabaleko manes erdo zaintzi etxart kolegioan ondoko sartzean inklusiorako egitura pedagogiko bat galdetzen dute, behar bereziak dituzten aurrentzat gune bat, baina eh, Pierre Barriar, Frantziako Akademia Ikuskariak, ez duena onartu, hortaz arituko gira beraz Evelyn Mainaget burasoarekin eh, amar bat, amabos bat, minuturen buruan mementuz bostak eterde euskal irratietan berriak zurekin Bernadette Argain. Horteseko amategia ikerketan emana nahi gabe zeriotze bat izan zela, egun paueko hauzitegiko judeak galdezketatu du ospitaleko arduraduna, 2000 hamalaueko buruilean ospitaleari lotu klinikako amategian haurukaiteat joan azen emazte bat zendu zen, inkestak eakusterat eman zuen orduko mediku anestesia egilea edan azela eta haur beharretan zen emaztea gaizkiturik etzuen behar den bezala iardoki, eta hoita zorzi urteko emaztea hiltzen, orteseko ospitaleko zuzendariak salatzen du, ospitalea akusatua izaitea afera hortan, klinikako arduraduna ere galdezketatua izanen da ondoko egunetan. Doniane garaziko zita delako burraso eta erakasleak kesu, kolegioko ikasgelak soberak argatuak izanen direlakoan sartzean, goizuntan, Jean Lazalen uh, uarte garaziko permanentziarat joan dira, aurten laugarreneko ikasleak hiru geletan dira, baina heldu den urtean hiru garreneko bigela baizik estela izanen, erabakia izan da, dira ere burrasoak beste hautagaien ganat. Departamendua obra hondien egiterat abiatua da, laguneko tren loturik, ere moturistiko hondiana dela, hoita amasei euro ezagiko ditu, obrak hiru gunetan eginen dira, San Ignazioko lepoko aparkalekua handituko dute, tren bidean berean ere eginen dizte konpontzelanak eta gainean ere bista leku bat eginen dute proieto handi hori bimila ahogoita biko nahi lukete lekuan eman. Enpresa sortze edo arra hartzearen eguna izanen da bihar baionako merkatal eta industria gambara ana, goizeko behatziak eterditaik goiti, bere zituak egonen dira, abokat, banketxe, aholkulariak, izanen dira ere atelierak eta debakete lekukotasunekin. Otsokop elkarteak bere saltegi biologikoa eta parte harzailea idekidu baionako geltoki ondoan Otso Lab izena du, hastean bi aldiz tokiko produktu biologikoak proposatzeko heinbateko bateko presiotan, laue honta behoita amarkidek kudeatzen dute saltegi hori, ondoko pausua Otsokop kooperatiba bilakatzea izanen da. Bizitegien krisia aipagai izanen dugu gauko kanpoko mintzaldian. Ipagaldeko jende hainitzen zat eta bereziki gazten zat bizitegiak atxemaiteko zailtasun handiak dira. Ezin gelituzko presioen goititzia eta espekulazioa aipatuak izan ziren joan den martxoaren ogoita lauean espeletan iragantzen debate publikoan. Hor mintzatu ziren Jean-Luc Berro, intxauzetakoa, Mikel Goienetx usteitzeko hauzapez ordea. Bizitegien krisia eskualerian, gaurko kanpoko mintzaldian, behatziontan euskal irratietan. Errepika, biaramunian, oren batian, iruleiko irratian. gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selecta mundak aurkeztua, hot shot irratzaioa. Aztelenetan, hot shot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez, iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratsaioa ostegunetan bidasoatak punk emankizuna ah, eta ostiraletan metal garrasia metal emankizuna metal garrasia, ni eta ni brutal euskal irratiak musika zalen irratiak Itz eta putz, putz, itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz putz, putz. prentxan gainagusiak honetan eh, berrian eh, asteko sindikatuak sailean Euskaraz lan egiteko eskubidea aldarrikatuko du elak bere kongresuan. Indarkeria matxistaren aurkako eta eraldaketa ekologikoaren aldeko borruka indartuko du ondoko asteetako kongresuaren ostean. Ara zer den eh, titulu nagusi ordunetan, ekainaren amabost eta ama seian bere amalaugaren kongresua eginen du elas Sindikatuak eta horren orkesteko beraz zaintzin eh, gaiak eh, eta landuko dituztenak azpimarratu dituzte. Hori loturik ere beste hainbat gai eh, proposatzen ditu berriak, tartean garbine petriatiren hitzak, plan mailakatu bat egin behar da sartuko diren behar ginekin, uh, izkuntz behatokiko zuzendaria da bera, garbine, eta izkuntz eskubiden gaia lekua irabazten ari dela dio, uh, um, beraz zuzendari funtzionariak administrazioan sumatu da aldaketa ere mu pribatuan ez zain beste bihar justuki garbine petriati gure gomita izango da itzeta putzeman kizunean. Igandeko boze iburuzko Euskal Edabideen saioa zazpitan, hau da berriaren bigarren titulu nagusia, gaur gauean, beraz zazpiontan saio bat eh, izango da ikusgai berria.eusen, kaseta.eusen, eta eh, iparaldeko itza, kanaldude eta herria elkarlanariko direnak, eta bistana Euskal Irratiak, eh, hortaran indoan, Euskal Irratietan ere bistana sari zuzenean segitzen alko duzien emankizun berezia, zazpietak Bertako berrien ondotik. Ezkuntza sailean aldiz, uh, eh, irugarren gai gisa hemen berrian, bost ikasletatik batek dio, tratu, tratu txarrak jasaten dituela. Ikerketa bat uh, egin dute, bulingari buruz, eh, eskoletan uh, jasaiten den uh, bortizkeria eta jazarpenari begira gora egin du ikaskiden aldetik tratu txarrak jasoten jasotzen dituzten ikaslen arabera lehen eskuntzan ehuneko hogeita hiruak ejan dute usutan edo beti jasaiten dutela tratu Londres aldiz titulu nagusi argian tenore untan, Teresa Mayen itzekin, giza eskubideen legeak aldatuko ditut terrorismoa borrokatzeko beharrezkoa bada. Ega da, hitz aski gogorak direla, giza eskubideak, hop, bazterrean usten ditugu, terrorismoa borrokatzeko, eh, dena egiten albaita. Hauan bilori gabe neurriak gogortzea proposatu du Tereza May lehen ministroak giza eskubideen legedia, bera zalantzan jartzeraino, hau da argian gain nagusi. Gure eskudago bestalde, erritaren itunetik itun nazionalerat, hau da beste titulu bat, bideo batekin azpian, erritaron Ituna orkestuko du gure eskudago dinamikak larumata txaldean Bilbon milaka erritar batu nahi dituen ekimenean. 2000 mairutik erabakitzeko eskubidearen inguruan bildutako ideia lan esperientzia eta proposamenak jasotzen dituen dokumentua da Itun Nazionala baterako Asia. Eta klima aldaketa gaian edo titulupean nazioarteko eun talarrogeita amar klima adituk haste beteko bilera asidute Bilbon. Egainaren amal laura bitartean Bilbon bilduko dira klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeko eun talarrogeita amar aditu IPCC deitzen dena berok tegi efektuko gasen neurketa irizpideak gaurkotzen hasteko helburuarekin. Hey! Inklusiorako egitura pedagogikoa idekiko duela iragarri du sehaskak, hau da kaseta puntu titulua. Naiz eta Akademia Ikuskariak manes erdo zaintzie txart kolegioan inklusiorako egitura pedagogiko baten sortzea ukatu dion, den ikasturtean gela bat idekiko duela iragarridu sehaskak. Goizontako prentxaurrekoan eh, zen Evelin mainak etere gurekin izango da, bos minuturen buruan, bere... E, bere barkatu bere semea ere, klase hortan izango da ondoko sartzean. Egon karierazko atxotitzak, hau da beste tituluak azetan, hau Joseba Orkenerenaren da iritzia. Egon kariko uskara, liburuaren egilea den Jose Estornes, lasari buruz, hainbat azalpen eskaini ditzu aldiuntan. Gainera, egon karierazko atxotitzen bilduma bat plazaratu du bere idatzian. Itzulinat, itzulino bat egin beraz, kaseta puntu eusen... badira esaera politak. Eta bestalde media bazken eta kasta puntu duen kolet kapdebielekin egin elkarrizketa proposatzen dute. Euskal Herria tokiko hizkuntzentzat esperimentazio lurralde bat izaitea nahi dut. Hau da titulu nagusi emaiten duena. Eta zudoestekin bukatzeko prentsaitzuli hau HT eh, agertzen da titulu nagusi, Paris eta Bordale lehen lotuak kasik bi orenez, hau da beraz titulu nagusi eta ospakizuna, iduriz bordaleko geltokian. Ebe, ara hortan bego. Telbista putz, utz, hutz, hitz, itz eta putz. Ah, azpiko musika gelitzen erik du, aski, hortan bego, prentsa. Musikaz, beraz, eh, do musikari lekua zonbai minutuz eta ondotik, itz erran bezala, Evelin Mainaget, gurekin izango da, buraso dena eta ondoko sartzen buraso izango dena, uh, eh, manes erdo zaintzietxart eh, kolegioan, behar bereziak dituen uh, aur baten ama dena eta goizuntako prentsaurikoaren bilduma ere eginen dugu bere kilan. Musika, kumbaya kantuarekin kantua. Kumbaya kantuarekin aneguriaren kantua. Guria eh, Japlariaren eh, hitzak eta kantua eta diskoa. Funtsian disko berria agertzen baitu edo EP berria eta hemen atxamaiten alduzue kantu hau eta beste hainbat eh, edo beste imeste. Segitzen dugu eman kizunean eta orain txeak lorten guti direlarik gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Prentxorreko bat egin dute goizuntan buraso autetxi edota sehaskako ordezkariek larzabalen maneserdo zaintzi etxart kolegioan ondoko sartzean inklusiorako egitura pedagogiko bat galdetzen dute eta ofizialki behar bereziak dituzten aurrentzat pentsaktuak diren klase bereziak ez izan baitzaizkie gurekin dugun Evelin Mainaget, atxalde hona. Atxalde hona. Uh, eh, Evelin Mainaget, zu buraso gisa gaur uh, berezki gomitatzen zaitugu, eneko zure semea ondoko sartzean, Larzabaleko kolegioan, inklusorako egitura pedagogiko batean, edo iep egitura batean sartu behar baitzen. Uh, Baina Pierre Barriar, Frantziako Akademia ikuskariak, gutun bidez, jakinarazi zuen uh, benduan naski, uh, etzela posible, nola hartu zenuten garaian berri hori? Bon, Aztapenean uh, ez dugu, dugu kasu eman, zenta bagenakien gero xe askak uh, bere aldetik uh, galdera bat egin zuela deia, euh, eta otxaila hartio euh, egon behar zela euh, ukan hartio. Mm -hmm. Eta hor uh, otxailan ez dugu behirik ukan, martxuan ere, eta hor ebe ekainan gira, eta mm, hor ez eh, eh, mm. Mm, ez zaukan dugu uh, eskunde nazionalatik. Eta ez ezaren eh, berria jakiterakoan nola bizi zanuzie? Ebe hor, uh, ebe abenduan uh, barriaren rapustua okan genuelaik, uh, erten zuen bakarrik uh, iru aur uh, zidela hor gure uh, hili zen beharrekin eta hortako ez dela ibegiko, ez ziren aski hau. Eta, bola, ni uh, horren eh, gibelian ikusten noen diru uh, eh, ahazoin bat zela. Eta azkenian hor, uh, se da postu hori bere gain harteko. ezkunde ez nazionalaren dako, ez da batere ere frisik. Hor uh, ez dugu bat ere ulertzen eta guk kesu gira, zenta hor uh, eh, ekainan gira eta ez dakigu zer egan eh, gure uh, eh, aujari, ez dakigu sartzean uh, zer eginen duen. hori da, uh, ulertzen, ulerte bat azkenian agertzen da, uh, zer gatik bezuten uh, idekitzen klase hori, doera bakitzen azkenian blokeatzea klase hori? Bara, ez dugu ulertzen, zendako ez dute bai menaik, emaiten, jakinez sehaskak fresh dela bere gain hartzeko postu hori. Eta bon, ez dira bat ere gure, ge, gure lekoan ez hartzen, zenta hor dira hartzen gure larzaletik eh, joaiteko, eh, enekok eh, bi ordu uh, garaiukanen duela, egunero, eta gero ora, eskolatik landa baditu eta psikomotrizitate eta ortofonista eta dena. Eta, donk, eskola gehi uh, um, itzordu horiek gehi bidia, hor, uh, zinez, uh, uh, arranguratia gira, ez dakigu nola lortuko duen uh, dena segitzeko, eta xer gira, uh, izanen dela, eta ez duela dena ongi segituko, eta guai hartio egin dituen uh, haintzinamendoak, uh, duela ere dena galtzeko. Zenta hori eh, proposatzen zuen, eh? Pierre Barrierek eh, ba, barnek aldean etzela olako egiturarik, baina kostalderuntz begiratzea eta ikustea beste egitura batzuetan olako... Eh, ah, eh, Barrierek zuen fitzik proposatzen, hmm. hori da uh, arazua ere. Erten dute ez dela jet edo uliz gelarik geladik esanen hemen barnek aldean, planoetan ez dela, ne ez dute uh, fitxik uh, probosatzen guk euh, jakin uh, dugu euh, euh, sekatu dugu, ala ere, eh, nun baziren uh, dispositibo horiek, eta hor jakin dugu urbilena zela kanbo edo azparne. Me ez dugu, fitxik probosatzen. Hori eh. um... gure gaine eh, gero, eh, mhm. Eh, justuki ehm, kasuntan, beraz, eh, barnek aldean ez da beste lekurik, uh, zure semea, edo beste aur batzu ere integratua izaiteko eraz? Ez, amar kolegio bat dira, eta kolegio horietan ez da bat ere uh, uh, iep uh, dispositiborik, mm -hmm. ez da. Eta lehen mailan, bada bat bakarrik uh, garaziko eskola publikoan, mm -hmm. lekuekin. Donc, eh, bada ere utz bat eh, lehen mailan, eh? hor dugu uh, uh, kolegioaren uh, gela, me lehen mailan ere uh, hemen uh, eskaz mhm. ordan, nola aipatzen dugu IEP egitura, uh, erten ginoen bezala hori da inklusiorako egitura pedagogiko bat, frantzisez Ulis deitzen ba. dena, zer da klase hori, nola funtzionatzen du? Ebe bebe eh, lagunekin eh, segitzen aldu uh, kolegio klasiko batian. Eta hor kurso desberdinetan, eta hor uh, arazoak balin bat ditu uh, kurso batzuetan, matematiketan adibidez, hor uh, ULIS edo IEP dispositiboan sartzen da. Eh, hor gela bat, handele dion batekin, nu izanen ziren, be dependitze hor idu uh, eh, uh, eh, prez direnak uh, elduden sartzean uh, hori integratzeko, me izaiten aldida hartio. Donc, edo bere lagunekin dira, edo gela berezi hortan berri diten dira uh, kurtso batzuk uh, untsa mm, lortzeko eta balintza honetan eh, ikasteko, kopuru tipi batekin, handeleño batekin nun denbora gehiago eh, baduen gauzen espikatzeko eta aur horiek uh, laguntzeko. Mhm. justuki, hor, zu ama gisari baitzira, baina zure semeak hori ikusten du, pasatzen ari dena, nola ikusten du, oartzen ote da, Uh, Galdegin uh, gulakotz e, norat e, nahi duen joan aduden ortean, erten du, uh, ebe, larzaleko koreziorat diaz joan zene, piskabat kanboko jeb gelaren eta ez da bat ere ber uh, inguramena eta hor uh, lasaiki izanen da hemen lagzalen eta bere lagunekin uh, eh, paradaukanen du uh, segitzeko. Mm. Eta mm, justuki hor, goizuntan egin duzien prentsa horrekoan, lagzabalen uh, denak agertu ziste uh, afitxabatekin diskriminaziorik ez, Eh, hor, uh, eh, frantxez eh, uh, eskuntza edo pedagogia inspektorearen erabakia zuentzat diskriminazioa da? Beba, zentani beti danik entzundut, entzundut eskola uh, denen zela. Eta hor ikusten dugu ez dela bat ere hori. Gure, gure aurrek ez, dute bat ere beste aurren txantza uh, normalki eskola duaiteko, ebe, duaiten aldire uh, nahi duten uh, eskolarat eta guai gertatzen euh, denarekin, ezkira bat ere uh, kasu hortan. Naikeria badu hor segitzeko, eta iz, uh, ezin du uh, izen pedura euh, falta, falta derakotz hor uh, paper batian uh, yeah, ezkunde nazionalatik. Mm -hmm. Ez dugu galde giten euh, duaitia voilà, ez dugu hautatu uh, kirol bat entzat edo ez dakitzer, ez da plazeraren dako da e, ezin du beste maneraz egin, voilà. bere mm, egutegiarekin eskola gehi eh, hor voilà, eh, psikomotrizitate eta gauza guztiekin uh, ez du dena itena al. Uh, eta hor uh, kostalderat joanez uh, egunero uh, Bu, voilà, ez dugu maite egunero hain beste bide egin, eta enekoi ez dugu inpostatu nahi uh, olako zerbait. Mm. Autetxeak ere baziren, goizeko prentsa aurrekoak, gehienak eh, autagaiak auteskunden zat, benen hoien eh, presentziak zerbait ekarriko du, zure ustez? Ebe, sorpresa izan da, zenta ni duela hilabete batzuk gutun bat uh, igorri uh, nuen, eh, lehen uh, elkargoko lehen dakariak, bon, ba, behirik abe, eta, voilà. Donc, espero uh, gutuna irakurri zutela eta hortako din direla ere egun eta guai mugituko direla, espero. Eta mm. kitu uh, zer egin duten eta uh, espero dut zerbait guai eginen dutela beden. Mm -hmm. bezala, beraz, lartzabaleko manes erdo zaintzia txart kolegioan, ondoko sartzean inklusiorako egitura pedagogiko bat galdetzen zenuten, eh, gaur prontxorrekoa egin duzue, eta hori eh, Frantziako Akademia ikuskariak ezestatu baitu, baina sehaskak errandu, bai idekiko dugu ondoko sartzean, hori nola ikusten duzu sartze hori? Bon, deia konten ginen, zenta egun, be, beden erraiten e, e, bon, be, lartzaleko koreziora joan entzira. Zenta huai hartio, galde giten zuen, me, zer eginen zuen elduden, uh, eh, elduden edo elduden uh, eh, hilabeteetan, ez, ez genuen uh, eh, rapostroik. Hor, uh, beden uh, erraiten al joan entzira hor lartzaleko koreziorat, Donc, bon, horren aldeik tikuntza, zen uh, sehaskaren berria hor, goizuntan, hor dakin dugu. Mm -hmm. Gero, ez uh, eiduriko egisago izanen da, ala ere, uh, uh, adosmen uh, ofizial batekin. Mm. bon, ez bada, ebe, imen dugu, uh, ari gabe, eta, wala, mm -hmm. ikusiko. Erritaren baimenarekin? Borroka segituko du, uh, baimena okan hartio, uh, beste sartzaren dako. Mhm. Ados. Evelin Mañaget, eran bezala uh, eh, burasoa gurekin ginuen milesker. Milesker, zera. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Bizitegien krisia, aipagai izanen dugu gauko kanpoko mintzaldian. Iparaldeko jende hainitzen zat eta bereziki gazten zat, bizitegiak atxemaiteko zailtasun handiak dira. Ezin galituzko presioen goititzia eta espekulazioa aipatuak izan ziren joan den martxoaren ogoita lauean espeletan iragantzen debate publikoan. Hor mintzatu ziren Jean-Luc Berro, intxauzetakoa, Mikel Goienetx usteitzeko hauzapez ordea. Bizitegien krisia eskolegian, gaurko kanpoko mintzaldian, behatziontan euskal irratietan. Errepika, biaramunian, oren batean, iruleiko irratian. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua hotshot irratzaioa. Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratxaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratxaioa. Ostegunetan, bidasoatak, punk emankizuna. Ja, ja, ja eta ostiraletan metal garrasia, metal ebankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musikazalean irratiak. Eta egitara ere, sari, zazpiontan, zazpitako berrien ondotik, Euskal eda bideak elgarrikin eskainiko dautzigun mankizuna, segitzen alko uzi ere, ebe irratiaren bidez, beste naz telebistan, eh, gozi interneten kanaldu de berria, eta beste, Eta bainik horrekin agurtuko zaituztet, bihar jadanik osteguna, zeungi, astelena <laughs> zaitea, eh, lanarekiko kasik fite pasatzen da, zueki metifite pasten da bai ezkezkatu. Eta bihar Fred Berruet eh, hor izango da, Norman eh, eta hau eibarko taldearen diskoberria entzunaraziko eta deskobriaraziko dauko bihar. Maia Muruaga ere eta um, erramezala Garbine Petriati beraz be, eh, Beatokiako zuzendaria gure gomita izango da. Eka si dena prez da biharko. Ba, Txemangoitu bai beste gauza batzu. Seak Euskal Herratietan!